հայրենակիցներ, այսօր մայիսի 25-ն է, օրը երկուշաբթի, արչևում մեր հերթական աշխատանքային շաբաթն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ օրվա մեր ծրագրում Մարտունու շրջանի ծովատեղի համայնքում կան դեռևս չլուծված շատ խնդիրներ։ Օրերս գյուղ է այցելել մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Թաղավարտ գյուղում է ապրում Արցախյան գոյապայքարի մասնակից Վեներա Արաքելյանը։ Նրա հետ հանդիպել եւ զրուցել է Վանիկ Նովիկովը։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստացած մտքեր մեր եթերաժամին տեղունի ասույթներ էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Անցած տարվա երաշտը լրիվ հուսախապ է արել ծովատեղցիներին։ Մարտունու շրջանի ծովատեղ համայնքում այս տարվա բերքի տակ ընդամենը 11 հեկտար աշնանացան են կատարել։ Համայնքի ղեկավար Արտակ Դանիելյանն է պատմում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Անցած տարվա առաջից ժողովուրդը ահավոր վախոն է ու աստվածչանել նույն առաջտը կրկնվի, քանի որ ամենակարևոր բենը համայնքում ջուրնալալ ջրին հարցը շատ դժվար ընկլուցա։ Նույնիսկ օգոստոս ամիսներին տեխնիկավ ընկլալ համայնքին ջուրը աբիսպեչի տնես։ Օրեկան 2-ից 3 տոննա ջուր, տոնը 100 լիտր ջրավ գրած հանանք բավարարիկ։ 10 հեկտար եգիպտացորեն ընկցանալ, կարկոտահարությունից բերք չընկնձել ճշնացած այս տարի էլի ժողովրդը նորից 11.7 հեկտար աշնանցան կատարան։ Դա դե սպասում ենք հալամ տեսնանք ինչ բերք կստանանք։ Անցած տարի համայնքում ամենա եկամատաբեր բերքերից թթայգինա 80%-ով էլի կարկոտահարվալա։ Այս տարի դե բերքը լավ ենք սպասում, լավ տարի է Ըստ համայնքի ղեկավարի այս տարի բարենպաստ է մանավանդ անասնապահության համար։ Անասնակերի խնդիրն էլ կարծես թե լուծվել է։ Անցած տարեվեր ղեկավարության կողմից ծղոտնք ստացա, զմերացումը զորավ կատարալանք, այս տարի սպասում ենք վեր լավ խոտնք ընձնան, շատ լավ խոտ կա։ Գյուղացիների զբաղմունքը մինականասնապահությունն է, ոզի մլչնաշնացանը կատարին, քանի վեր հեվանը շատ է, կարմ չեն իրանց հեկտարներով, իրանց հարոտա բավարարին, ոնուշ ձենի մջև, ապրելի մեկը սեփական հողերը մելանանասունը պահում, ապրիլի 1-ից մինչև հունիսի վերջերքը խոտ հարկն պահում, խոտը հենձյում։ Անցած տարի 22-23 հեկտար կան ընկցանալ, այս տարի շատ ուժը բերքա սպասում։ 9 հեկտար էլ հասե այս տարի ինքն է նախատեսած 14 աշնան 15 գառնանը տեխնիկի պատճառը մի քիչ առաջտի պատճառը վերկրած չենք վարանենք Պարոն Դանիելյանը վստահեցնում է որ կատնամթերքի ու մսամթերքի սպառման խնդիր չկա Գյուղացիների մի մասը նախընտրում է կաթը անձնել հարևան Կարմիր շուկայի կաթի ընդունման կետում, իսկ մի մասն էլ այն շուկայի հանում պանրի տեսքով հիմնական եկամտի աղբերը մեր համայնքում անասուն պահել։ Առանց անասուն պահել հնարավոր չէ, այս համայնքում ապրիս կատնայրեցման հարցը այս պայդրությամբ շատ լավ է։ Առավոտը իմ ավտոյավս մեր ֆերմայի կատնել հետը, ժողովրդեն էլ ողջույն ասած օգնության գերբավ հյուրը հունց հնարավոր տանը կարմիր շուկայի պունկտում հազնում, փողի հարցը նորմալ է, 15 օրը մենք կատներ են փողոտամը Տարիներ շարունակ ծովատեղում չլուծված են մնում խմելու ջրի, ճանապարհների եւ հանրային տրանսպորտի հարցերը։ Ի տարբերություն վերջի երկու հարցերին Արտակ Դանիելյանի խոսքով կառավարությունը խոստացել է ջրի հարցը լուծել այս տարի։ Դրինաժոնի կտրած տրանավ, եթե թուրինի լավ բավարար վլանանք, եթե թուրին չլավ, կմնանք լավ նույն չոր վիճակում, ահավոր վիճակում։ Բայց ծրագրեր կա, միգուցե հնարավորություն ունի արտիզան ձևով միգուցե հնարավոր լինի, ասենք խրխնա աղբյուրներեն կանգնեցնեն ու մեր համայնքին էլ բավարարին, այդ ինձ ծրագրեր էր կա, երկու վարիանտն էլ հնարավոր է։ Եթե ասենք համայնքում հնարավորին արտիզան թխած 39-40 ընտանիքի ինչ ամեն ձևի կբավարարվի։ Ներքին ցանցը 90% ավենա համայնքներում կա, MOS վարիանտենա բասեյնին համայնքում կա։ Գրաֆիկա դեորը մեհդ պես հա թողում, ասենք 2 ժամ, 3 ժամ 50 տոնանոց չանոնինք, 2-ից 3 ժամ կյամա, 2-ից 3 ժամանե եթե նորից կապում ենք Մարդկանց չկան հերիքանում յոնում, մեն ընտանիքում համարյա մեն տոննա բավարարում։ Վաճ էսպայ դուրությամբ, թե քիզ սրանից վատը չի։ Գյուղամիջյան անմխիթար ճանապարհները եւ հերհեր գյուղի հետ կապող կամրջի վթարային վիճակը ոչ մի լուծում դեռ չի ստացել գյուղից մինչև ասֆալտ տանող ճանապարհն էլ ավատ, գյուղից մինչև հերեր տանող ճանապարհն էլ շատ վատ, հետո գյուղից հերեր տանող ճանապարհի վրա կամուրջոնի կամուրջը փլվալա, վարչապետ պարոն Հարությունյանն էլ խոստացալ վեր ճանապարհների հարց անպայման կլուծին, հիմա համայնքներում այդ կուբիկ շարելը, փոքր համայնքն կար չեմ շատ բրիգադես պահի դորությամբ ասիմ հանիմ քինի մեծ ծրագրից օգտվիմ, ես գիտեմ չեմ 5 կիլոմետրը կար չեմ գիտեմ ինչքան վախտում կարիմ շարին, վեր ես խոստանամ ասիմ հակինի կուբիկը շարին։ Բայց եթե ճանապարհը, ասենք Հելենը հարթացրած, արդեն կարելի է ծրագրից օգտված կամ ասկամաս կոպիկնել հետը շարած, բայց կամորջի հարցը մեծ խնդիր է։ Անմխիթար ճանապարհների պատճառով յուղը տարիներ շարունակ զուրկ է հանրային տրանսպորտից։ Ծովատեղծիները ստիպված օգտվում են հերհերի երթուղայինից։ Այնինչ համայնքապետը վստահեցնում է, որ երթուղայինի արկայությունը կխթանի նաև գյուղմթերքի սպառմանը։ Բացի մսամթերքից ու կատնամթերքից, գյուղացին շրջենտրոնի եւ մայրաքաղաքի շուկա կհանի իր ողջ արտադրանքը։ Համայնքի ամենադժվար խնդիրներից մեկը այս պայդորությամբ տրանսպորտն է, որտեղ համայնքում մարշրուտ ծառայությունը լավ շետ չկա։ Առավոտը ժամը 5-ին գյուղացիները երենք են վեր ժամը 6-ին հիրհերա մարշրուտով օգտվում են թա մայրաքաղաքի հետ, թե շրջենտրոնի հետ, ես պայդորությամբ կեսը պատճառաբանում եմ ճանապարհը, կեսը պատճառաբանում եմ ասում եմ սեփական ավտոսա, օրայնում կյամը մարդ չնում, օրանում ասում լապկիա մեր կոկենը, միրե կոկենը, այս sense խնդիրներ կա, բայց որ ժողովուրդն էլ գիտեմ պաստային ռեսիննանը գիտում, թա իրանց ցերքի լիբոյ արտադրանք կարելի է հանաչուկ բանջարեղենից բռնցրած, կանանչեղեն ավտույսի կած, պաներա ծյուվա հավա ինչու հնարավոր, ինչու գյուղում կարմն արտադրին ինել դիսկոնիշու։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ չեմ կարող, էլ չեմ կարող Քեզ գտնելու հույս չկա Հերացար ու մորանար Քեզ չեմ կարող, միթե քո սրտում հիմա Անցյալից էլ հույս չկա Թե լսում ես ետարի Ես սպասում եմ քեզ Քեզ փորձում եմ մոռանալ Աչքերիս առաջ դու ես Չես հեռանում Չես ուզում ինձ հասկանալ Որ կարող եմ կարոտից Ես խենթանալ Միթե քո սրտում հիմա Անցյալից էլ հուշ ես Սպասում ես եթարի ես Սպասում եմ Կարծիքն է եթերում այսօր մայիսի 25-ն է, օրը երկուշաբթի։ Թաղավարտ գյուղում է ապրում Արցախյան գոյապայքարի մասնակից Վեներա Արաքելյանը։ Նրա հետ հանդիպել եւ զրուցել է Վանիկ Նովիկովը։ Ընդունված է համարել, որ մարտադաշտը կնոջ տեղը չէ։ Սակայն մեր պատմությունը ցույց է տվել, որ հայկինը միշտ իրեն պատասխանատու է զգացել հայրենիքի համար, հատկապես ճակատագրական օրերին։ Նա մարտադաշտում հերոսացել ու առավել եւս իր ներկայությամբ հերոսության է մղել հայ զինվորին։ Կնոջ ներկայությունով ռազմաճակատում ուժ էր տալիս տղամարդկանց, ովքեր անգամ մեծ ցանկության դեպքում հրաժարվում էին լքել մարտադաշտը, քանի որ իրենց կողքին մարտնչող կանայք էին կանգնած։ Այդպես եղել է դարերի ընթացքում, այդպես եղավ նաև Արցախյան գոյամարտում։ Արցախյան գոյամարտի ընթացքում հնորյա մայրապատումները լրացան նոր ազգերով։ Արցախուհին ամենուր էր՝ երեխայի սնարի մոտ, թոնրածխի մեջ եւ մարտադաշտում։ Գոյապայքարին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած կանանցից է Վեներա Արաքելյանը, ով բնակվում է Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղում։ Վերհիշելով զինվորական տարիները նա պատմում է, որ ծառայել է որպես կապավոր։ Թաղավարտից եւ հարևան գյուղերից քիչ չէին կանայք, ովքեր խիզախորեն կանգնեցին իրենց եղբայրների, հայրերի ու որդիների կողքին եւ մարտադաշտից հաղթական վերադառնալուց հետո էլ լծվեցին հայրենի օջախի շենացման գործին։ Վեներա Արաքելյանը հիշում է, թե ինչպես է լեգենդար հրամանատարը Ավոն իր հարգանքի խոնարհումը բերել մարտադաշտ ելած կին ազատամարտիկների ջոկատին։ Մեծ հույսեր ունեին բոլոր ազատամարտիկները կապված պատմական հայրենիքի ամբողջական ազատագրման հետ։ Ավոն մեզ խոստացել էր, հիշում է կին ազատամարտիկը, միաժամանակ ընդգծելով, որ մեր կռիվը դեռ չի վերջացել։ Տեղափոխվանը գյուղն մարտակոն ուղնուց սկսա։ Մեր երեխաները գերին լանանգած։ Իրաց բերեվո չկար արկավիր։ Ես է որպես թքերեն գյուղ առաջարկա տխսիվյազն պետք է շենի մեջ։ Փոխել տեղափոխանք ստա, դիեկամաս կամաս տարանք սվյազիստ իսկ ո՞նց հաջողվեց երեխաներին տեղափոխել կամ փոխանակել կամ ինչպես դե- ստացվեց դա։ 3 ամիս է քաշել, միջև փոխանակումը կատարել շարժումը սկսվեց արդեն կամաց-կամաց պատերազմ։ Այդ ընթացքում դուք որտեղ էիք։ Ես Սվիազիստ եմ գործում։ Ստեղ հասի գյուղի մեջ ունելա։ Սվիազը հետո տեղափոխվալ Աֆիզուլ։ Այսպես ասած թիկունքում եք, թե նաև կրակոցներ եք լսել։ Չէ, ավելի շուտ թիկունքում փոշնքեցում, փոստիչարում գելա։ Ինչ էիք ապահովում այդ օրերին, կապը ապահովելուց բացի։ Ինչքանով է կարևորում ընդհանրապես այդ կապի ապահովումը։ Կռվի ընթացքը վերքեցալա, այ մուքստը ապահովալ ենք։ Ունես դինամոթերքը քուղարկալ, փոստավիկներին հետ ուտելին գղակալ, զինադադարի կնքման օրը որտեղ էիք։ Կարմիր շուկայի գումարտակն է։ Մեր արդեն զինադադարել են 94 թվականին։ Որ այդ լուրը լսեցիք, ինչ եք հիշում այդ օրվանից։ Լուրը կամած կամած լսեցիք։ Ճիշտ ասած մեզ շաղորդեցին էլի որ հա։ զինադադարը կամած կամած մի տարի է քաշել։ Միջև 95 թվի օգոստոսին արդեն մենք եկել ենք տուն, իսկ մնացածը տղաները քշացել են մարտուն։ Կամած կամած, այսինքն ինչպես։ Ճիշտն ասած, ոչ զինադադարը եղել է, այդ նույն օրում մենք չենք իմացել։ Հետո կամած կամած ենք իմացել, որ ավելի ուշ, հա։ Ավելի ուշ ենք իմացել, որ արդեն զինադադար Ոնց ընդունեցիք, ինչ տրամադրություններ այդ օրերին։ Ինչ տրամադրություն, զինադադարի շենք ուրախացել։ Ինչու պետք է ուրախանան, գրիվը դեռ չէ վերջացել։ Ընդամենը զինադադարը զոհերկային, մինի վրա էլ տրակումին, չէ, ես զինադադարից ուրախացել։ Ուզում եք ավելի առաջ գնալ։ Չէ, մեզ հույս ունենք, որ մենք առաջ են գնալու, հետո մի անգամից լսեցինք, որ արդեն զինադադարը գրիվը վերջացել։ Մեր երազանքները, մեր առաջընթացը ավույ հետ էլ կապված ուրախ ընկլա վերավոն միջև մինգիչավոր կինյամը, բայց չստացվեց։ Զարդանել մնաց, մինգիչավորն է, կյուրաբադն էլ ավոն իր հետ վերցրեց գնաց։ Ինք ինձ խոսք ալատու, ազվեր մինգիչավորը յորոնան։ Ես շատ աբերժացում լա, ավոն մեծատարով մարդ էր։ Հանդիպել եք անձամբ իր հետ։ Անձամբ իր հետ շտաբում բազարի ժամանակ ինքը եկավ տեսավ որ մենք 4 աղջիկ ընդեղ ծառայում ենք ես ու ընկերուհիս այդ օրը նկարել ունենք լրի բատալյոնը նկարված է ես չկամ դեռ որովհետև ես վիազը պահալում այդ օրը ավոն եկավ բարևեց երեք անգամ խոնարհվեց խոնարհվում եմ ձեր առաջ խոնարհվում եմ ձեր առաջ որ այդպես աղջիկներ կան Հետո ինքը հարցրեց, թե որտեղից ես, ինչ ասեցի, որ Մինգիչավորից եմ։ Կուզես, որ Մինգիչավորի քեզ վերադարձնեմ։ Ասի, հա, շատ կուզենամ։ Կգնաս այնտեղ, ասեց կգնամ։ Մենակ թե մեր հողը լինի, էլի արդեն թուքն դեր չլինի։ Որ հեղինար աղբորը կվերցնեմ, Բերդը։ Հետո Մինգիչավորը կվերցնեմ, Գյուրաբադը կվերցնենք, դել մնաց կիսատ։ Հատե դե դրանա կուլխանային, բայց անձամբ ինձ զինադադարից ուրախացած։ Որ թվականին վերադարձաք հայրենի գյուղ եւ սկսեցիք արդեն խաղաղագործությունը։ 95-ի օգոստոսի տղաները գնացին Մարտունի, իսկ մենք եկանք տները։ Եվ սկսեցիք ինչով զբաղվել, հիմա ինչով եք զբաղվում։ Հայրս հիվանդացավ, ես սկսեցի հորս խնամել, չկարողացա ծառայություն շարունակեմ։ Տենց 15 տարի միջև 11 թվական։ Հայրս որ մահացավ, մնացեց դատակաձեռը նստած բայց ուզում էի գելից առա։ Այ շատ էի ուզում, հիմա էլ ուզում հետաքրքրում եմ։ Իսկ հիմա օրինակ շատ հաճախ են թուրքերը, ադրբեջանցիները, այսպես ասած, հայտարարությունները։ Քյակս անի մաստարավել են, որ իբր գալու են այստեղ, վերցնելու են իրենց հողը։ Թուրքերը։ Դուք ինչ եք մտածում այդ կապակցությամբ։ Ես ցույց չունեմ, որ նա գալու են այստեղ։ Չէ, վարիանտ չկա դեռ։ Այսինքն մտածում եք, որ դուք նրանց արժանի դաս եք տվել, դա դրանց հերիք է։ Հերիքա, հերիքա չէ, նա գերևի իմ կարծիքով դյալ չէ։ Իսկ ես լուբոյ մամենտ, առ ասե սորևէ սկսվե պատրաստ։ Մայիսի 9-ը ո՞նց եք դիմավորում։ Մայիսինի միջի մեհեգի գյուղումն եք դիմավորալ։ Երեխաները գելութեն ունեն ընկնում են գերեզմանոց, մեր տղաները 40 զոհն են։ Նոր հուշարձանը կաղնեցրել գնում ենք հուշարձանի մոտ։ Պատերազմից հետո հեշտ էր անցնել խաղաղ կյանքի Փոշմանում չեմ, որ ծառայալու մեր ժողովրդին երջանկություն, երիտասարդությանը նորից հաղորդություն։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Johnny. vurmaktan mı Hasta bir aşk geri iptal gülüne Nidi kazmi yera gülüne Gezsem Hayattan gezsem kız buraya Gezsem buraya Ay gezsem tango Я стану дуэс Antalya Tvka trompete que barbi, luz apagar. Սիրելի ռադիոսողներ, Կարծիք հաղորդաշարն է եթերում։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր։ Մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ էջը։ Գախնիկ գտասրտություն գովասանք Գախնիկդ երբեք մի ասա երկու մարդու Արիստոտել։ Ով ասում է թե ինքը գախնիկ ունի, նա արդեն կիսով չափ բացել է գախնիկը։ Զանդերս, չկա ոչինչ ավելի ճնշող, քան գախնիկ պահելը։ Լաֆոնտեն։ Մարդիկ կփախչեին միմյանցից, եթե նրանք միմյանց տեսնեին լիակատար անկեղծության մեջ։ Կանտ։ Գախնիկը քո մեջ ամփոփիր, եզնիկ կողացի։ Գախնիկը ցանցի նման է, բավական է մի օղակը, պատարվի եւ ամեն ինչ դուրս կհոսի։ Ոչ ոք գախնիկն այնպես չի պահում, ինչպես երեխան։ Վիկտոր Հյուգո։ Գախնիկը մարդկային գլխում եւ մարդկային կրծքում ավելի անմատչելի է ու անշոշափելի, քան ծովի հատակում։ Կարլ Մարքս։ Բարեկամներիդ մի ասա այն, ինչը չպետք է իմանա քո թշնամին։ Շոպենհաուեր։ Ամենից ավելի դժվար է գաղտնի պահել իր մասին եղած կարծիքը։ Բլեզ Պասկալ։ Թաքցնելու հմտությունը թակավորի իմանաշնորհն է, ուշել է։ Ուրիշի գաղտնիք հայտնելը դավաճանություն է, իրենը հայտնելը հիմարություն, Վոլտեր։ Ամեն մարդ լուսնի նման ունի իր չլուսավորված կողմը, որը նա ոչ ոքի ցույց չի տալիս։ Մարկ Տվեն թե ինչ են մտածում միայն ես գիտեմ։ Եթե սեփական մորուքիս մազն անգամ իմանա իմ մտքերը, արմատից կբոգեմ այն։ Հաջողության ոգին գախնիկ պահելն է եւ մի վճիռ լավ խորելուց հետո կայծակի պես գործի դնելը։ Ավետիք Իսահակյան։ Ոչ մի գտասրտություն չի փրկի մարդուն, եթե նա չօգնի ինքն իրեն։ Բիչեր։ Շանը նետած ոսկորը գտասրտություն չէ, գտասրտությունը շան հետ կիսած ոսկորն է։ Ջեք Լոնդոն։ Լավագույն գովասանքն այն մարդու գովասանքն է, որին ոչ մի լավություն չես արել։ Աբուլ Ֆարաջ։ Աշխարի բոլոր վարվելաձևերից ամենավարպետորեն նենգամտելը գովասանքն է։ Բալզակ։ Քաղցրածոր գովասանքը պատիվ չի բերում ոչ նրան, ով այն ասում է, ոչ էլ նրան, ում այն վերաբերում է գրիմ։ Գովասանքը միշտ ողջախոհ է։ Դոստոևսկի պետք է խուսափել մարդկանց գովեսներից, փախչելով փարամոլ ու սնապարս ախտերից։ Մովսես կահանգատվացի։ Գովասանքի խոսքը հաճելի է լսել Գովասանքի արժանի մարդկանց շուրթերից։ Գնեոս Նևիոս Գովասանքը փչացնում է նրան, ում այն դուր է գալիս՝ Ժան-Ժակ Ռուսո։ Սեփական անձի գովքը ստորացնում է մարդուն՝ Սերվանտես։ Երբեք մի լսեք նրանց, ովքեր վատ են խոսում ուրիշների մասին եւ լավ ձեր մասին։ Լև Տոլստոյ։ մարտիկ ոլորում են փողոցները զարթնում են գիշերով քնած աստղերը գիշերը բացում է փակ դռները ու սկսվում են աստղային բարի է դարձել Ինչ գիշեր, ինչ գիշեր Բարի կախարն դու հին Սահեց երկնքով Ու գիշերը լծրեց Մի նոր հեքիաթով Նա մեղմիկ շոյեց բոլոր երազներ որ ուրախ շփտան քնած աստղերը նույնիսկ ծերը վիշապը բարի է դարձել ինչ գիշեր Օրվա մեր հանդիպումը ամփոփ են կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Սիրանույշը, նշանավոր հայ թատերական դերասանուհի, Ջեյմս Քեթելը, ամերիկացի հոկեբան, Պիտեր Զեմանը, նիդերլանդացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ուլյամ Էդքենը, անգլացի եւ կանադացի քաղաքական գործիչ, գործարար եւ մեկենաս, Լևոն Ատովմյանը, խորթային կոմպոզիտոր, հասարակական գործիչ, Ադո Գուչին, իտալացի մոդելավորող, Ռոբերտ Լադլեմը, ամերիկացի գրող, դետեկտիվ վեպերի հեղինակ, Ջոն Դանը, ամերիկացի արձակագիր, լրագրող, սցենարիստ, Օլեգ Դալա, կինո եւ թատրոնի ռուս դերասան, բանաստեղծությունների եւ թատերական բեմադրությունների հեղինակ, Յուլիան Մալաքյանցը, ռուսաստանցի կինոպրոդյուսեր։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա մայիսի 25-ի թողարկումն ավարտվեց։